الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiyya kamar yadda aka saba a yammaci a kowane yammaci na wannan wata mai albarka na ramadan muna haɗuwa a wannan masallaci na ahalin suna wal jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar ribi jihar katsina a najeriya inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma idan ba manta ba jiya <clears throat> mun je ƙarshen suratul munafiqun da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon suratul tagabun a suratul tagabun ita ce sura ta 64 a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kuma sura ce wadda aka saukar da ita a madina ma'ana an saukar da ita kafin hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ah, tana da ayoyi goma sha takwas ayoyinta goma sha takwas sannan tana da kalmomi 242 tana da haruffa 1166 a surati tagabun ita ce ta ƙarshe a jerin waɗansu surori da ake ce ma al-musabbihat al-musabbihat su ne surorin da suka fara da sabbaha lillahi ko kuma yusabbihu lillahi wanda adadinsu ya kai kamar guda biyar a ta farkonsu ita ce suratul hadid ta biyu suratul hashiri sai ta uku suratul safi sai ta hudu suratul juma'a sannan ta biyar suratul tagabu a wasu malamai suna saka suratul isra'i da suratul a'ala a cikinsu domin suratul isra'i ita ma ta fara da tsarkake sunan ubangiji nabi asra bi abdihi haka suratul a'la ta fara da tsarkake sunan ubangiji sabbih isma rabbikal a'la to amma dai ya fi shahara waɗancan guda biyar ɗin su ne al-musabbihat kuma Allah ta'ala ya je musu a jere sai dai kawai an ratsa suratul munafiquna tsakanin suratul ah, juma'a da kuma ita suratul tagabun a wannan sura sura ce wadda a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya magana da duniya baki daya ya magana da mutanen duniya ga baki daya ba tare da la'akari da addinin su ba ko kuma aƙidarsu sannan kuma aka zo aka yi magana da kafirai zalla sannan aka yi magana da musulmai zalla a ciki abul ala al-maududi yana cewa su aya ta ɗaya zuwa ta hudu wannan Allah ya magana da mutane ne da baki ɗaya sannan aya ta biyar zuwa ta goma Allah ya magana da kafirai tsantsa sannan aya ta sha ɗaya zuwa aya ta sha takwas a nan kuma ubangiji ta'ala ya kira ya magana da masu imani kamar yadda za mu gani mala abubakar gumi yana cewa babban saƙon da wannan sura take karantarwa shi ne wannan sura tana gargaɗi ne ga mutane game da al'amarin iyalansu da kuma ‘ya'yansu kada mutum ya yi sakaci ya sa san da yake ma ‘ya'yansa da san da yake ma matansa ya sanya ya sakaci ya bar wani abu na addini bai aikata shi ba idan ya yi haka to sai ya je kan cikin hadari da kuma halaka wannan shi ne babban abin da saƙon sura za ta karanta da mu ta tsantsan game da iyalai kada su karkatar da mutum daga bin Allah mai girma da ɗaukaka muna roƙon Allah ta'ala ya muna jagora cikin abin da za mu karanta a wannan sura kuma ba mu ikon fassara ta daidai sannan ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da za mu ji a cikinta da daidai Allah ta'ala ya ce yusabbihu lillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sarki ya yusabbihu lillahi duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai fi yusabbihu lillahi yana tsarkake sunan ubangiji wannan yana nuna mana duk halittar ubangiji to tana yin tasbihi ga Allah da mai rai da marar rai duka akwai hanyoyin da take yin tasbihi ga Allah mai girma da ɗaukaka lahul mulku allan nan da ake tasbihi mulki ya tabbata gare shi walahul hamdu sannan kuma godiya ta cancanta gare shi shine mai mulkin sammai da ƙasai shine mai mulkin duniya shine mai mulkin lahira sannan kuma shine wanda ya cancanci a gode mashi Allah ya cancanci bayansa su gode masa saboda ya masu ni'imomin da ba sa iya lissafa su wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko ne ba abin da yake gagara ubangiji duk abin da ka duk abin da kake iya tunani da wanda baka iya tunani to Allah yana da iko akan shi babu wani abu wanda Allah ta'ala bai da iko da shi huwa allazi khalaqakum huwa allazi khalaqakum minkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون بصير Allah ya ce الذي خلقكم ومنكم wa ومنكم مؤمن wa بما تعملون wallahu هو الذي خلقكم الله allazi ne shine wanda ya halice ku wa كافر a cikin ku ku mutane akwai wanda kafirai ne ba su yadda da Allah ba ba su yadda da saƙon da Allah ya aiko ba ta hannun annabawa wa minkum mu'minu a cikinku kuma akwai wanda su mu'minai ne fi asli khalqa asalin halittarsu asalin halittarsu Allah ta'ala ya halice su mu'minai sannan kuma sai Allah ta'ala ya tabbatar da su akan imanin nan bayan sun zo duniya wallahu bima ta'maluna basir Allah dangane da abin kuke aikatawa basirun mai gani ne wallahu bi a'malikum ayyuhan nas zu ilmin wa basir Allah dangane da abinda kuke aikatawa abuci ilimi ne ma'abucin basira ne ya sani la yafa alaihi shay'un ba abin da ke buruwa gare shi da haka fattaqullaha fi anfusikum bi tsoron Allah a kawunan ku wa hazaruhu sannan ku shiga taitayen ku game da al'amuransa khalaqas samawati khalaqas samawati wa la’aru da haqqi wa ba a ahsana suwarakum hmm. wa ilayhi al masir Allah ya ce khalaqas samawati wa la’aru da bilhaki wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir khalaqa as wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya al-haqqi anan ibn kasir ya fassara ta bil adli wal hikma shine ya halicci sama da ƙasa da adalci wal hikima sannan kuma da hikima irin tashi wa sawwarakum sannan ya suranta ku ku mutane fa ahsana suwarakum ya kyautata suranku ya kyautata suranku ya sanya sura irin ta dan adam ahsanul ashkal ita ce mafi kyawun sura daga cikin halittun da ubangiji yayi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul tin laƙada halakanar insana sai ce fi a hasali da haka za ka samu a cikin dukkan halittun da ubangiji ya yi ɗan adam ya fi kyawun halitta tsarin da allah ta'ala ya halittu ɗan adam ya fi kyawu sama da na dukkan halittunsa ɗan adam in ka kalli halittarsa ta fita dabbobi kyau idan ka kalli halittar ɗan adam ta fita tsuntsaye kyau ka kalli halittar ɗan adam ta fita aljannu kyau Allah ta'ala ya halicci dan adam a cikin mafi kyawun sura kamar yadda ya faɗa a nan halakar samawati wal arda bil haqqi sai ce wasawwaraku fa ahsana suwaraku Allah ya kyautata ku. a cewa Allah ta'ala ya kyautata surar ɗan adam wannan wani abu ne wanda Allah ya ta shi a cikin alkur'ani don ɗan adam ya iya gane ni'imar da Allah ta'ala ya mashi a wani wuri a cikin alkur'ani Allah cewa ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim sai ya ce allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka a wani wuri ce Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan was samaa bina'an sai ce wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat haka Allah ta'ala shine ya halici dan adam a mafi kyawun sura wallahu alimu ah, wa ilayhi masir sannan kuma makomar ku ku adam ga Allah ne yawmul qiyamati ranar al idan an mutu gaba daya wajen Allah ta'ala za a koma sai Allah ya kowa hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta Allah ya tsare mu ya alamu يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون يعلم والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah shine masani ya san abin da ke faruwa a cikin sammai wal ardi ya san abin da ke faruwa a ƙasa wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna Allah shine wanda ya san abin da kuke ɓoyewa a cikin zukatanku min asrar na sirrace-sirrace na sirrori wanda kuke ɓoyewa a cikin zuciya walmuci ƙadatun da kuma abubuwan da kuka ƙudurce na aƙidoji a cikin zukatanku duka Allah ya sani wannan yana nuna maka ƙarfin ilimin ubangiji yanzu wanda kake zaune kusa da shi ba yadda za a kasan abin da ke cikin zuciyarsa shi ma bai san abin da ke cikin zuciyarka ba amma Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ke cikin zukatan kowanne bawa daga cikin bayansa babu wani abu wanda dan adam zai iya sakawa a zuciyarsa ya boye ma ubangiji Allah bai san da shi ba wallahu alimun bi zati sudur Allah shine ma'abocin sanin abin da ke cikin ƙiraza na mutane wanda suka boye na akidu da sauransu kaga waɗannan ayoyin duka suna nuna ƙarfin ilimin ubangiji suna nuna isar ubangiji na abota mashi suna nuna abin da Allah ya halitta na sammai da na ƙasa da abin da ya halitta na ɗan adam da yadda ya suranta ɗan adam da sura mai kyau mulki nashi ne godiya shi ce waɗannan ayon guda hudu abul ala al-maududi ya ce ana adresan duniya ne gaba ɗaya nan Allah yana magana da annasu yana magana da mutane ne cewa yana introducing kanshi shine Allah wanda yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza to kuma shine wanda ya cancanci abota masa to bayan nan sai Allah ta'ala zai kira ga kafirai a kibi bi Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul na kafaru min qabl fadaqu wa bala amrihim wa lahum 'adhabun 'alim kage yanzu da kafirai ake Allah ya ce alam ya atikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaqu wa bala amrihi wa lahum azabun alim alam ya atikum ya ku kafirai shin labari bai zo muku ba naba'ul ladzina kafaru na waɗanda suka kafirce min qablu kamun ku ku kafiran zamanin manzon Allah annabi Muhammad labarin kafiran da bai zo muku ba irin adawa irin samudawa irin su fir'auna da hamana da sauran kafirai wanda suka kafirce mu annaba wanda Allah ya aika musu labarin su bai zo muku ba ku kafiran yanzu fazaqu wa bala amrihi to su dai waɗancan kafiran na da yayin da suka kafirce mu Allah suka kafirce wa manzannin da Allah ya tura musu to sun faɗanɗani kuɗarsu sun ɗanɗana azaba a wajen Allah mai girma da nufaka a nan duniya Allah ta'ala ya halakar da su waɗansu aka aiko iska ya halakar da su waɗansu ruwan sama waɗansu tsawa waɗansu girgizar ƙasa da haka Allah ta'ala ya halakar da su walahum azabul alim kuma in an je lahira ba nan aka tsaya ba suna da wata irin azaba mai raɗaɗi mai tsananin zafi a gobe kiyama ita ce azabar wutar jahannama a nan allah subhanahu wata'ala yana kiran kafirai yana ba su labarin al'ummomin da suka gabata da abin da ya fada musu na azaba lokacin da suka saba ma annabawansu suka ƙaryata su to sai Allah yake sanar da kafiran yanzu na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran kafirai da nan har duniya ta tashi cewa ga fi abin da ya faru da waɗancan da baya Hausawa suna cewa in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta to kai ka shafa naka ruwa idan ga abin da ya faru da waɗancan saboda kafircin da suka yi to kuma na yanzu in ba ku yi imani ba to irin abin da ya sami shi ne zai sami ku da haka ku yi hankali ku shiga taitayen نعم ليس الله تعالى يا موسى أبابا ذلك ذلك بأنه كانت تأتيه رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Allah ya ce zalika ai azabud duniya wannan azaba da Allah ya musu a nan duniya Allah ya musu ita ne bi annahu domin su kanat ta'atihim rusuluhu ya kasance manzanninsu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji az-zahirat al iman hujjoji bayyanannu wanda suke shirya su zuwa ga imani hujjoji su annaba sun zo musu da hujjoji faƙalu amma mutanen nan maimakon su imani sai ma suka dawo suna cewa a basharun ya haduna na yanzu mu mutum ne zai shirye da mu mutum ne zai shirye da mu kaga suna inkarin turo mutum kenan a matsayin manzo ba me yasa za a turo musu mutum a ce shi ne zai zo ya shirye da su fa kafaru wa tawallu sai suka kafirce suka ki imani wa tawallu suka juya da baya an imani da bai imani wastagna Allahu an imanihim sai Allah ya wadatu daga imaninsu Allah ce to shikenan tunda kun yi imani ku tai ya wadatu wallahu ganiyun hamid Allah ya kasance mawadaci ne Hamidun wanda yake abun godiya a cikin ayyukansa to kaga anan hujjar da suka kawo ta kafircewa hujja ce ba hujja ba manzo ya zo ya ce muku daga wajen Allah yake ya karanta muku saƙon da Allah ya aiko shi da shi kun ce a kawo muku mu'ujiza an kawo mu'ujiza din nan tare me ya kamata ku yi ku imani to amma abin da zai baka mamaki sai suka buga hujja da cewa duk a rasa wanda za a aiko sai mutum kenan suna cewa da ba mutum aka turo ba kila da sun yi imani kaga wannan ba hujja ba ce ba domin kullum ita hujja ana ana kalubalantar tare da hujja 'yar uwarta idan kun lura kalibi kafirai duk in sun tashi ba da hujja sai ga ba da hujja in an zo maka da hujja ta ilimi to kai ma da hujja ta ilimi ya kama da kame da martani amma ba ka wata magana ba wanda ba ta ilimi ba ce ba da ya zo ya ce Allah ya aiko shi ga shi abinda Allah ya ce to yanzu kai kuma sai ka kawo ilimin da ya nuna cewa ba Allah ya aiko shi ba amma ba ka ce kawai za a turo da mutum ba wannan shine usulubin kafirai wajen kalubalantar hujja to kuma abin da zai baka mamaki da tausayi shine halin da yau al'umman nan take neman ta samu kanta a ciki na warware hujja da tunani ko ra'ayi ko fahimta ta wani mutum ba da hujja ta ilimi ba malamai su yi magana da ilimi wani ya zauna kawai ya warware wannan magana ta ilimi da aka yi gaba ɗayanta da ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko kuma tunani ba da ilimin da aka sani ba kuma mutane su karɓi wannan a matsayin an kori wacce hujji wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare imaninmu to sai Allah ya ce mai gaba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah ya ce za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltu wa zalika 'ala allahi yasir Allah ya ce za amal ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna riya cewa allan yub'asu in an mutu ba za a tashi ba kaga nan suna inkarin tashin alkiyama kenan in an mutu ba za a tashi ba to sai Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama kul ka ce musu bala tub'asuna wa rabbi ce za a tayar da mutane wa rabbi na rantse da ubangiji na ba wai kawai a tayar da su ba eh, wa rabbi a sunna za a tayar da su ba wai kawai a tayar da su ba thumma la tunabba'unna bima amiltu za ma a ba su labarin abin da suka aikata a nan duniya bayan an tayar da su ne sai ya ce wa zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wajen ubangiji tayar da mutum abu ne mai sauki wajen ubangiji a ba shi labarin abin da ya faru abu ne mai sauƙi wajen ubangiji ne yake da wahala a ciki a nan kun ga kafirai ne suka ce ba za a tashin duniya ba manzan Allah shi ya zo da bayanin tashin duniya cewa in an rayu wannan ta duniya mai ƙarewa ce idan ta ƙare kuma an mutu za a tashi za a yi hisabi kafiran makka sai suka karyata su ma a wurin karyata tashin duniya sun ƙaryata ne kawai da ra'ayi da son zuciya mutum sai ya ga cewa ya za mutumin da ya mutu ya rigidige ya koma ƙasa ya yi shekara miliyoyi a kwanci a ce kuma za a iya tado shi an je a mutum ya mutu an je an tona kabari an saka shi an rufe mutunan nan ya riddige ya koma ƙasa ba wani asar nashi kai kila ba inda aka rufe su din yanzu an yi gine-gine a wurin to kuma sai wani yanzu ya ce za a tada wannan mutunan wani ma ya je ya samu ƙashi ya zo wajen manzan Allah yana cewa yanzu kai Muhammad mutum in ya mutu ya koma ƙashi ya riddige sai yana murza wannan ƙashin. mutum ya koma kamar haka sai ka ce za a tada shi muhammad Allah ya shirya da mu to sai Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu za a tada mutane kuma kai rantsuwa ka ce ka rantse da ubangijinka sai an tada mutane kuma ba wai kawai tadawa ba har ma sai an tambaye su abinda suka aikata a nan duniya al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala yana cewa hadhihi hiya al-ayatu salisa allati amara Allahu rasulahu an yuqsima bi rabbih azza wa jalla ala wuqu'il mi'at wa wujudihi wa wujudihi wa wujudihi wannan ayar ita ce cikon ayoyi uku inda Allah ta'ala ya umarci manzon Allah da yi rantsuwa ya ce duniya sai ta tashi a wurare daban-daban a cikin alkur'ani har wuri uku Allah ya umarci annabinsa da ya rantse da Allah cewa za a yi tashin duniya wuri na farko a cikin suratu yunus ne Allah ta'ala ya ce wa naka a haqqun huwa sai Allah ya ce qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin Allah ya ce suna tambayar ka game da tashin duniya a haƙƙun huwa wai da gaske ne tashin duniyan nan sai Allah ya ce wa manzon Allah qul i ya ce musu eh da gaske ne wa rabbi innahu la haqqun la rinsi da ubangiji na da gaske ne sai an yi tashin duniya sai Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba ku isa gagara Allah ta dawo ba a ga na farko kenan a wuri na biyu a cikin suratul sabah wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la Allah ta'ala ya ce kafirai suka ce duniya ba za ta tashi ba sai Allah ta'ala ya ce qul ka ce musu bala za ta tashi sai aka ce wa rabbi ka ce na rintse da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo to sai wannan shine cikin guri na uku a cikin suratul tagabun Allah ta'ala ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltu da ta duniya za ta tashi za ta kare sannan kuma in ta kare za a tayar da mutane a yi musu hisabi mun gane abinda ke bada abinda abinda zaka gane shine Allah ta'ala shi halicci mutane wannan kowa ya yi da wannan domin tun da Allah yake cewa shi ya duniya shi ya halicci mutane har yau ba wanda ya fito da aure halittar duniya in ban da Allah yadda ƙarfin technology din nan yake wannan bai sa Amerika, ko Rasha ko Ingila ko France ko wata ƙasa wadda take ji da karfin technology ta ce ita ce duniya har yau ba wanda ya da awar halittar duniya mutanen nan da suke ta rayuwa cikin duniya sun kai biliyan yanzu ba wanda ya taba claimin shi mutane amma Allah yana fitowa ya ce shi yayin sama shi yayin ƙasa shi yayin mutane shi yayin aljani haka duniya kowa ya yarda Allah shi yayin mutane Allah shi ya samar da mutane to tunda Allah shi yayin mutum ya yi ɗan adam kuma daga babu ko ba haka ba domin akwai lokacin da ba mutum lokacin da ba mutum inda yana ina ba wani wanda zai iya gaya maka inda yake shekara 200 nan duk wanda ke nan cike bai zo duniya ba to lokacin muna ina sunanmu babu sai Allah ya zo ya samar da mu daga babu to yanzu ya samar da kai sai ka mutu ka koma ƙasa da haka yanzu in zai tada ka ba sake ka zai ba ba halitta ce zai yi ba me zai yi mai doka zai yi tada ka ne zai yi to wanda ya halitta lokacin da babu da tadawa wanne ya fi sauƙi tadawa ya fi sauƙi ko to ya halice ka kuma sai tadawa ta gagare shi aka ga bai kamata hankali ya kama cewa tada shi za ta gagari Allah ba ba za ta gagari Allah wannan kuma yana daga cikin jihu a imanin musulunci yarda da duniya za ta tashi yarda da in an mutu za a tada mutane kuma akwai hisabi wannan rukuni ne babba a cikin rukunin musulunci a cikin rukunin imani duk musulmi wajibi ne yadda da haka amma su kafirai ba su yadda ba Allah ta'ala ya ce sai an tada duniyar kuma sai a kowa ya ba an bashi labarin abin da ya aikata don haka tun da duniya za ta tashi to gara ma kun zo kun yi imani fa aminu فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله يتي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير to tun da kawai Allah zai tada duniya fa'aminu billahi ku imani da Allah ne wa rasulihi ku imani da manzansa wan nurin an zanna, da kuma an-nur hasken nan an zanna, wanda muka sabkar mashi Shi ne mai shi shine alqur'ani wanda muka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta manuna khabirun Allah mai ba ku labari ne na abin da kuka aikata a nan duniya fa yujazikum bihi kuma zai muku sakayya akan abin da kuka aikata din nan Allah ta'ala ya sa mu samu sakamako mai sauki sai Allah ce mai gaba yawma yajma'ukum liyawmil jam'i zalika yawmut takabun wa man yu'rid بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم to yaushe ne Allah ta'ala zai ba da labarin abinda mutane suka aikata kuma ya mun sakayya sai Allah ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin hati min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim Allah ta'ala yace ranar da za a ba kowa labarin abin da ya aikata a me sakayya kuma akan shi yau mai li yawmil liyaumil ita ce ranar da Allah ta'ala zai tattara ku gaba ɗaya yawmil jam'i don wannan rana wadda take rana ta matattara ranar tattaruwa gaba ɗaya ita ce ranar alkiyama ibn kasir yana cewa Allah ya kira ranar alkiyama da yawmul jam'i domin a wannan ranar ne yajma'u fihi al-awwaluna wal akhirina fi sa'idin wahid a wannan ranar ne Allah zai tattara halittunsa mutane tun daga mutanen farko har zuwa mutanen ƙarshe wanda za a yi tashin duniya da su Allah zai tattara su a wuri guda ka kalli yawan mutanen nan yanzu a duniya a ƙasa a ƙasa a duniya abin da ƙiddiga take wula akwai ɗan adam sama da biliyan bakwai biliyan ba miliyan ba miliyan sau dubu to har kuma sau bakwai wanda suke rayuwa to kaga mutanen suna da yawa to wannan wanda suke rayuwa fa kenan a yanzu yanzu daga lokacin da Allah ya buɗe duniya zuwa yanzu mutanen da suka rayu a duniyar suka mutu sun lullunka waɗannan mutanen da ke rayuwa linkin ba linkin yanzu waɗanda suka mutu already sun fi waɗanda ke rayuwa yanzu a bayan ƙasa yawa to kaga duka za a taro mutane tun daga annabi adam duk wanda ya ko duniyar nan ya rayu malamai suna cewa ko shi a kai bari ne a haife shi ya koma sai an tada shi to sai Allah ta'ala ya tattara su gaba daya fi sa'idin wahidin a wani wuri guda daya wannan taron mutanen ya kai taron mutane da mutane mazansu da mata da aljannu haka duk za a taru a wannan wurin shi yasa ya sai Allah ta'ala ya kira ta da wannan suna a wani wuri Allah ta'ala ya ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud Allah ta'ala ya ce ranar za a tattara mutane ga baki daya a wani wuri ce kul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum da mutanen farko da na ƙarshe da za a tayar da su a wannan ranar kuma ranar nan kowa da kanshi zai zo ba wakilci ba wani wanda zai ce a wakilce ni wannan kuma yana wani isar Allah duk inda za ka tara mutum ɗari ka gayyaci mutum ɗari mutanen da suka kai mutum dubu ɗaya kowaye kai to insha Allah sai an samu mai uzuri sai an samu wanda zai ci ko tinubu zai ce yana son ganin mutum dubu daya in ba a sannu ba sai an samu wani bai je ba ya ce yana da uzuri to amma allah ta'ala zai tara mutanen duniya gaba ɗayansu ba wanda zai ki zuwa da musulmi da kahiri da bakafata da barabbata, da balarabe da wanda ba balarabe ba kowa sai ya haɗu a wannan wurin to a wannan ranar ne allah mai girma da ɗauka zai ba kowa labarin abin da ya aikata sannan kuma a yi mai sakamako Allah ya ce zalika yawmut tarabun wannan ranar ita ce ranar kamunga ita ce ranar kamunga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa yawmut tarabun kuwa ismun min asma'i yawmil qiyamati suna ne daga yawmut tarabun yana ɗaya daga cikin sunan ranar alkiyama mun san abin ake ce da hausa me kamunga na? ban ji ba shi ne kamunga? kamunga? zai ba a eh yawa ce kun ji kamun ga bugun hanci ko na? a tumin dare abinda zai faru abdullahi dan abbas ya fassara kamun ga da cewa shi dan adam dan adam yana da gida a aljanna yana da gida a wuta yanzu munan kowa da gidan shi a aljanna kuma kana da shi a wuta kagan da ake so auna ba za ka iya shiga ko ina to idan mutum Allah ya maka ya aiki irin na 'yan aljanna to gidan shi na wuta sai a yi suwafu akwai kuma wani ɗan wutan shi kuma yana da gida a aljanna to sai a ɗauki gidan ɗan wuta na aljanna sai a ba ɗan aljanna shi kuma gidan ɗan wuta na wanda ya shiga aljanna sai a ba ɗan wuta kun gane abin da nake nufi ce wannan shi ne kamunga za a yi ba ɗan wuta kamunga kaga an amshi gidansu na ina na aljanna an ƙara musu da gida a ina a wuta to munan gidajen mu duk waɗansu za a ba ko kuwa ba za ta fi shiru in kuma kana so ke duk waɗansu za a ba can a ba da can Allah tabbatar da haka to Allah ya ce zalika yawmul tagabun wannan rana ita ce ranar kafin ne za a mai dan wuta kamun ga a karbi gidansu na aljanna a ba dan aljanna a karbi gidan dan aljanna na wuta a ƙara mai da shi shi ya samu double a wuta kenan Allah ya shirin da Allah ya ce zalika yawmul tagabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin Allah ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aiki na kwarai kunga kullun imani yana tafiya da aiki na kwarai idan mutum ya imani ya yin aiki na kwarai imaninsa ba zai amfane shi ba idan mutum ya kama aiki na kwarai ba imani shirme yake kawai yanzu mutum ya kama azumi bai da imani yiwa banza bai da lada wajen Allah kawai ya zo ya ga musulmi za su yi sallah ya ce kawai shi ma a ba shi dama ya sallah to ko ya yi alwalla ya zo ya yi sallah in yi sallah nan shi dai exercise bai da lada saboda mai babu imani kasan san sallah in kaga ana sallah tana birge mutane musamman wanda ba musulmi musamman kaga liman sai ya duka sannan ma musu duka wani dan cani da ya zo najeriya ya ga waɗansu suna sallah kawai ya tsaya ta kallon su sai da suka gaba ya ce in za a yi ta gaba da Allah yana sa a sanya shi a yi shi aka ce ba matsala ya zo a yi da shi zai da aka zo za a lula ce to amma in za a yi da shi shi ne zai shiga gaba aka ce ai gaba ba kowa ke shiga ba cikin musulman ba ba kowa ake sakawa ba shi na gaba ya fi birge shi eh. haka suke yawan lokaci a banza ne cewa ba saboda ba imani to Allah ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan sai Allah ya ce yukaffir anhu sayyi'atihi Allah bai kankare mai zunubansa wa yudkhiluhu jannatin sannan a shigar da shi aljanna jannat me jami'in aljanna aljannatai ko aljannoni eh aljanna da yawa to tajri min tahtiha al-anharu koramu suna gudana a karkashi khalidina fiha Abada. idan sun shiga suna dawwama a ciki har abada dan aljanna yana son yaji an ce khalidina fiha Abada. domin da ya shiga abin da zai fara tunani to wai dadin da in ya kare ya ra'ayi sai a ce an shiga ba a yi ta an dawwama kenan sai ya ji dadi hankali sai ya kwanta khalidina fiha Abada. kuma wannan shine bambancin dama ai dadin duniya da na lahira shi dadin duniya ɗayan biyu ne ko ya kare mai dadin yana nan ko mai dadin ya kare ya bar dadi ba haka bane ba sai ga wani mutum an nuna sai a ce tsohon mai kuɗi ne ina kudin sun kare yanzu ne da su ko a nuna wani a ce koma ko a ce koma president ne ko koma governor ne tsohon gwamna ne kiran da ne yake gwamna amma yanzu ba gwamna ba ne ba da ne yake shugaban ƙasa yanzu ba shugaban ƙasa ba ne ba kaga daɗin duniya ke kenan wani kuma zai mutu akan daɗi mai kudi ya mutu ya tafi ya bar kuɗin mai mulki ya mutu ya tafi ya bar to amma shi daɗin lahira na aljanna Allah ce khalidi da fiha abadan in an shiga an dawwama a ciki kenan Allah ya sa muna cikin ma shiga su dawwama zalikal fawzul azim Allah ya ce wannan kuma shine babban rabo shine rabu wanda yake mai girma to kaga wannan wanda suka imani suka aiki na kwarai kenan to wanda suka iya fa wallazina kafaru wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabu nar khalidina fiha wa bi'sal masir wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirta wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin mu inji ubangiji ulaika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wutar jahannama khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta Allah ya ce wa bi'sal masir tir da makoma in ta kasance wutar jahannama ina amfani wannan makoma ba ta da amfani Allah ya tsare mu Allah ya ce mai gaba ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم نعم Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda dangane da wannan ayar yana cewa ya amurullahu yani anil qadar anil an a ciki, ya ce a nan, Allah mai girma da dokaka yana jan hankalin mutane ne zuwa ga ƙaddara da kuma mashi'a ta ubangiji Allah ta'ala ya ce, ma a saba min musibati illa bi iznillahi babu wata musiba da za ta shafi al'umma ko ta shafi wani mutum shi kaɗai illa bi iznillahi facewannan face wannan musibar ta faru da hukuntawar ubangiji ta faru da ƙaddarawar ubangiji mun gane ga wannan ya yi daidai da abinda allah ta'ala ya faɗa a can baya mun karanta a suratul hadid ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir daidai take da wannan ayar babu wani abin da zai faru na musiba akan wani mutum ko akan wata al'umma face wannan abin ya faru ne da kaddarawa ta ubangiji Allah ya ƙaddara wannan a cikin ƙaddararsa kuma ya faru ne da yardar Allah da mashi'a ta ubangiji shine ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi ƙalbahu. to duk wanda ya imani da Allah wasu malamai suka ce imani da Allah anan yana nufin yayi imani da kaddara mun gane shi da imani da Allah da tunda an yi magana ƙaddara a baya to wanda ya imani da kaddaran nan cewa duk abin da ya faru daga Allah ne to ya haji kalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa zuwa ga yin abin da yake daidai in ƙaddarar ta zo kuna ko kun fahimta idan ƙaddarar ta zo ta musiba din sai Allah ya shiryar da zuciyarsa sai ya zamanto matakin da zai ɗauka mataki ne wanda ya dace da shari'a shi ne ya hadi kalbahu shi ma ɗan abbas yake cewa sai Allah ya shiryar da zuciyarsa sai ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wani musiba ta zo sai ya kama ihu wani sai ya kira waɗansu mutane ba Allah ba kaga wannan ba a shirya da zuciyar shi kenan amma shi wanda ya yi imani da kaddara idan musibar ta zo sai a shiryar da shi sai ya da al'amarinsa da Allah mun gani ka kalli musulmai in an musu mutuwa ka kwatanta su da wanda ba musulmai ba turan za ga wannan ayar a fili ya haɗi ƙalba hudu za a ganta a za a ga musulmi an mai mutuwa yana jin zafi kan amma level na haƙurin shi game da al'amarinsa ga Allah ba ka haɗa da wanda ba musulmi ba shi ba wanda ba musulmi ba za ka yi mai mutuwa in ya kama ihu yana kuka gawan nan ya kama ce ya riƙe a ta bukukuwa ana shagali amma musulmi in aka yi mutuwa in dai ba wani tsaiko aka samu ba cikin awa ɗaya an gama komai an gama komai lokacin da shugaban ƙasa a bace ya rasu kun san bayan la'asar ya rasu amma kafin a yi magariba an saka shi kabari bayan la'asar ya rasu a abuja amma kama rana ta faɗi an ɗauko gawar shi daga abuja an zo da ita kano an mai duk abin da za a mai an saka shi rana ba ta faɗi ba shugaban ƙasa ne kuma har lokacin wani abokinsa jeremiah usaini shi ma ya mutu kwanan nan su suka rako gawar ba musulmi ba ne ba amma dai tunda tsarin ƙasa ne duk da su suna wurin aka yi komi da ya zo da aka zo aka je kabari da yake a gida aka rufe shi aka suka cin kabari aka rufe ya ga ana hita shi sai ya tsaye ya ga dai tahiya ake ya ce wai za su on a ce za su on sai ya ya hito shi ba <laughs> to yi za a yi kuwa ai an gaba to kaga shirya kenan da yadda da kaddara shi yasa Allah ta'ala idan aka yi ma mutum rasuwa musamman ɗan shi ya rasu sai Allah ya ce ku je ku gano ni bawa na yake cewa ni na yake cewa sai mala'iku su zo Allah ya san abin da zai faru ya san komai amma dai formality din haka ya taho mala'iku sai ya zo sai ya zo mutunan nan ana ce mashi ya haƙuri sai alhamdulillah kan shi wa aka kashe amma kuma cewa ake alhamdulillahi kuma Allah nan da ya kashe shi yake ce ma ya gode mana an kashe ma da kuma ka gode sai a koma a ce ma Allah kai ai mutunan nan godiya kawai yake kai ma yake gode ma sai ya ce ibnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baitul hamd ku gina mai gida aljanna gina a sa mai gidan godiya tunda ya gode <laughs> to kaga ba Allah in ba musulmi ba zai haka Allah ya shirye da mu to shine ma'anar hadi alba sai Allah ta'ala ya shirye da zuciyarsa sai ya dauki mataki wanda ya dace da shari'a da wannan kaddara ta zo ta musiba to sai Allah ya ce ni wa wa ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaytu fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin Allah ta'ala ya ce wa laha, wa ati'ur rasula kuma ku gode ma akwai ma Allah da'a wa ati'ur rasula ku yi manzan Allah ɗa'a. fa wallaitu, idan ka kuka juya daga baya ani ɗa'a, daga yi musu da'a kuka kima Allah da'a kuka kima manzan Allah fa na ma ala rasulina al-balagul mubin to shi dai manzan da muka aiko dama a samin ɗin da muka bashi shine ya isar kawai to da ya isar kuma shi ya fita yanzu kai kuma ko kai da'a ko kar kai da'a kai kuma ruwanka amma shi manzan da ya zo da sakon to dama can ba mu ce dole sai ya kama ka kayi ɗa'ar ba tun da ya isar to shi kenan shi ya gama da shi wannan kuma shi ne aikin din mai wa'azi shi ma in ya faɗi ya fita yanzu ko mutum ya ruwan wanda ya ji wa'azin ko kare bi shi kuma yanzu matsalar shi ce Allah ba zai kama mai wa'azi ba ya mutanenka ba su shiri ba Allah ba zai kama annau ba ya mutanenka ba su shiri ba Inda ya faɗa tushi ya sarki nauyinsa Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin ba Allah ya ce ku ma Allah ɗa’a, ku ma manzan Allah da'a to shi yanzu ya za a yi ma manzan Allah da'a kai ma Allah da'a ya eh, Allah ya magana alƙur'ani ka ba alƙur'ani sai aka ce kai wa manzan Allah da yana da rai sai mu kama hanya mu ce madina mu tsugunna duk abin da ya ce mu ruga mu ba mun yi da'a kenan ba to yanzu ba ya da rai ya za a yi mashi da'a shi ne a aiki da hadisun shi a aiki da maganinsa ko ba haka ba in ya ce a yi ka yi da'a ka yi in ya ce a bari ka yi da'a ka bari ba su ne hadisai ba su ne kuma sunna ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana nuna bin Allah da bin manzan Allah kuma kana ya sha tana bin alƙur'ani da bin sunnar manzan Allah alkitabu wa Allah ka tsare mana imaninmu kun ga wata musiba da ta faɗo ma al'umma yanzu ana neman a ɓamɓara sunna daga cikin tsarin masadirun shari'atin islam waɗansu miyagu waɗanda masu son ganin addinin musulunci ya lalace an fito da waɗansu fikirori na ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tunanin idan ya ci gaba da yaduwa ba ƙaramin ɓanna zai wa musulunci ba domin addini Allah wahayin abubuwa biye yawa manzan Allah wahayin alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sunna galibi ita ke fassara ayoyin alkur'ani Musa ya aka yi nema a nuna cewa sunnan nan ma bata inganta ba to idan aka rasa sunna ya za ya addini a haka kaga ba zai yi ba kuma wannan tunanin kun ga shi din sai ƙara rura shi yake sai ƙara yaɗuwa yake hadisin da kowa ya san hadisi ne manzon Allah ya faɗa kawai sai ka ji wani ya fito daga zaune kawai ya ce ba hadisi bane wai yanzu ma hadisan gaba ɗaya cewa ake wai dizzato ne wai ana da tan annabi ya faɗa ba tabbas Allah sauki kuma kuri wannan musibar in ta ci gaba da za su samu nasara misali a ce a cire hadisai to alqur'anin ma shi kanshi kuma za a dawo sai kuma a dawo ana a talalibula a ce an gano ma aya kaza ma ba ta ciki aya kaza ma an gano ba ba ta ciki to ƙarshe kuma sai a zo sai ya zamanto an waye gari musulmi ba alƙur'ani ba hadisi kaga sai ya koma yana rayuwa kan ya gani abin da ya ga dama kenan zai yi to amma duk wani ahli sunna ya kwantar da hankalin shi saboda Allah ya alƙawarin sai ya kare wahayin da yawa manzon Allah da haka Allah ko mu mun kasa wallahi Allah sai ya kare alƙur'ani sai ya kare sunnan manzon Allah da haka duk za su yi su gaba Allah ya shirye da mu sai Allah ya ce mai ƙarshe Allahu Allahu la ilaha illa hu وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو Allah shi ne abin bauta wanda babu wani abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa illa huwa sai shi wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna kuma ga Allah kadai ne duk wani mumini mai imani yake dogara ga Allah kada yake dogara zai dogara ga kowa sai Allah ta'ala shi kare a wannan ayar Allah ta'ala ya ja hankalin mumini ya nuna masa cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma duk mai imani ya dogara ga Allah in ya dogara da Allah to Allah ya isar mashi da haka ya faɗaitar zuwa ga dogaro ga Allah bayan an yi imani da Allah wannan cewa Allahu la ilaha illa huwa ka gani a cikinta akwai nafyun akwai isbat akwai korewa akwai tabbatarwa an kore bautar duk wani abu wanda ba Allah ba sai aka tabbatar da bautar nan ga Allah shi kaɗai don haka imanin musulmi bai cika sai ya kora bauta ga duk wani abu wanda ake bauta ba, sai ya tabbatar da bautan nan ga Allah shi kai amma da musulmi zai yadda Allah abun bauta ne amma bayan Allah ma akwai waɗansu abubuwan bauta wanda su ma ana iya bauta musu imaninsa bai yi ba sai ka fara kora ibada da bauta ga duk wani ka yadda ba a bauta wa mala'ika ba a bauta wa annabi ba a bauta wa aljani ba a bauta mu sarki ba a rubuta mu ba a bauta mu gwamna ko shugaban ƙasa ba a bauta wani mai kuɗi ba a bauta mu kowa saiwa sai Allah to shine ma'anar ka tabbata ka kore bauta ga duk wani wanda ba Allah ba ka tabbatar da ita ga Allah zuciyarka ta kudirce haka bakinka ya ce haka gabbanka ka sai aiki da haka to ka zama mai imani amma idan zuciyarka ta kudirce bakinka bai faɗi haka ba akwai sauran aiki zuciya ta kudurce baki ya faɗa sai aka kuma kana aiki sabanin haka bai zama daidai ba dole sai ka hada ukullun ka faɗa ka kudurce ka aikata mun gane faduwa ka je zaka yi a zuciyarka sai ka ji ba wanda zai iya taimaka maka sai Allah sannan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da ka kira wani wanda ba Allah ba a wurin ka yi shirka ka rusa wannan kalmar kamar irin masu kiran ɗan fodiyo in za su faɗi ko su akwai wani mai kiran ɗan fodiyo ko akwai su har yanzu eh wato na ga taba ganin wata tsohuwa muna cikin mota mota haya ce sai mota ta tafi za ta yi haɗari to kowa dai yana kiran abin da yake kira wannan tsohuwar ina jin ta sai na tuna dan fodiyo dan fodiyo dan fodiyo to kaga lokacin ba lokacin wa'azi bane ba <laughs> sai da Allah ya taimaka wani tuni ta buge ce ta tsaya Allah dai ya tsare ba wanda ya ji ciwo don aka yi hito to sai nake cewa to ni ita wannan tsohuwa yanzu wa'azi zan mata ko ya zan ce mata ko ko kyale ta zan yi da dai duk gama tunana ce dai kawai na gama suna ni kawai kyale tsohon nan da da ta kawai shi kenan sai abin da Allah ya yi ta yi nisa to ɗan fodiyar take kira to ɗan fodiyar da ya mutu kudin sai rike ce to ta ina wai zai zo ya tara motar daddi <laughs> ta ina zai zo ya tara motar da to akwai irin waɗannan sai ka ji ana kiran wani wanda ba Allah ba su shehunan mutanen nan wato suke nuna musu halittun yin haka Allah sai kuma sai yadda labari fa aka bada ana bada labarin abin gaɗin shehu tijjani sun hau jirgin ruwa suna tafiya sai yake ce ma almajiran su. ko da wani abu zai faru da mu kar wanda ya kira Allah a kira ne sai suka tafi sai igiyar ruwa ta kada sai jirgi yana tangar-tangar zai faɗi sai mutanen nan kowa tashi yana kiran shehu shehu tijjani a taimaka shi kuma a gefe guda shi kuma shehun tijjani shi kuma yana kiran Allah to sai wani cikin almajiransa sai ya ce ya yana mana wayo shi ya kira Allah mu ya ce mu kira shi sai ya kira Allah yana kiran Allah sai kawai sai ga mutunan nan iya ruwa ta shigo jirgin ruwan ta fisgai ta ya cikin ruwa da shi ya halaka to yanzu da Allah su sauran da ke kiran shehun nan sun kira Allah yanzu <laughs> to sai da suka sauko ne su ce alaga ta mana yawaya abin nan yake ne shi wanda ya kira Allah kai ma Allah kake kira amma shi ya halaka Mu ko mun kira kamar abin ya ce yi ya ce ai shi bai isa ya kira Allah mu ne muka isa mu kira Allah ku kira mu mu sai mu kira muku Allah haka abin yake don haka in kaji suna kira waɗansu sun san cewa ba wai suna nufin wasu sun san Allah ake kira amma abinda suka yi imani da shi su ba su isa su kira Allah ba sai dai su bi ta hannun wani shi sai ya kira musu Allah kun gane to sai an yi yan biye biye to Allah ya shirya da mu Allah kuma ya gane da to yana ganin alin za mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe sai mu karasa sura insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu daidai inda muka yi kuskure Allah shi mana afuwa shi fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata a <clears throat> za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a roƙi Allah subhanahu wata'ala ga waɗansu bayin Allah a na farko akwai ustaz abdulsalam rabi'u faskari wanda yana cikin wanda suka wakilci jihar katsina a gasar karatun alkur'ani ta ƙasa da aka yi kuma yana cikin wanda suka samu daraja ta ɗaya Yana je yana cikin ma wanda za su wakilci najeriya to an yi kidnafin ɗinsa wato yaron faskari ne mutunan faskari ne kun san areas suna ɗaya daga cikin wuraren da ke da wannan matsalar ina ji tsakanin hanyar funtuwa zuwa fuskar din aka ce an tare su an shiga daji da su ina ji har da ma babansu a yaro ne mai hazara kwarai da gaske bayan wannan har da ta alkur'ani da karanta alkur'ani da yake ba ina ji yana karatu yanzu haka a abu zari yake karatu ko medicine yake karantawa to kaga ta kowane gefe yaro ne wanda rayuwarsa ana ganin ta zama albarka ga al'umma to kuma irin waɗannan yara a ce ana kama su abin yana da tada hankali kwarai da gaske don haka mu sanya shi cikin addu'a Allah ya kubutar da su ya dawo da su zuwa ga danginsu cikin aminci Allah ka tsare su a duk inda suke duk wani wanda aka kama irin wannan kamun na zalunci muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da shi ya sanya masa mafita ya dawo cikin mutanensa cikin aminci Allah ya tsare su a duk inda suke ya kare su da karewarsu ya amintar da su da amintarwarsu sannan za mu sa wani yaro da muka yi ma'addu'a ɗazu wanda ya samu matsala ta idanuwa a shi ma yaro ne mai ƙoƙari ya samu wannan jarabawa ba ciwon ido ba komai kawai ya waye gari kawai sai ya gabe gari kuma kamar yadda na ce an je da asibitoci an yi aune-aune kusan dai har zuwa yanzu ba ce ga wani abu ba in banda wadannan bayani dai da wanda likitoci suka yi wanda bayanin ma ba a yi da fahimtar shi ba misali amma duk da haka nan dai mun san Allah ta'ala shi ke jujjuya al'amuransa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ta da siffofinka madauka Allah ka maido wannan yaro da ganinsa Allah ka maido mai da ganinsa ya Allah Allah ka maido mai da ganinsa ya Allah sauran marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka sa ciwon su ya zama kafara masu lafiyar kuma Allah ya ƙara musu lafiya sannan muna ƙara yi ba 'yan uwa addu'a musamman wanda suka ba da gudunmuwa ɗazin yau ma kusan an ƙara samun 17,520 wanda 'yan uwa suka ba da gudunmuwa to kuma bayan an gama sallah na asar ma kenan wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu ta ce ga yanan gudunmuwar ta ita ba to muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu duk wanda ya bada gudunmu wannan da alkhairi kuma ya rubuta mu kowa a mizanin ayyukansa a gobe kiyama kuma Allah ta'ala ya ƙara mana juriya sauran sati biyu mu samu mu yi da azumin nan da bada da wannan gudunmuwa duk juma'a haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa ma za mu sake badawa in Allah ya yarda amma kamar da na faɗa ɗazun wanda ya bada gaba ɗaya domin mun ce mutum yana iya bada gaba ɗaya wanda ya bada gaba ɗaya shi kenan wanda kuma yake badawa to shi ma Allah ta'ala ya hore mana sannan yara ƙanana su ba na gaya da ‘yan ƙanana akwai wanda ya kawo naira goma wani naira ashirin da kyau Allah ta'ala ya ƙara muku ƙwarin gwiwa da kuma son taimaka addini kuma muna sanar da ku sati mai zuwa ma mai naira biyar mai naira goma wanda ya samu ya kawo Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba mu da gabaki da wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin